Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 14, 1130. Itinalaga bilang ika-isang dan anim na apat na Santo Papa si Cardinal Gregario Paparesi sa pangalang Pope Innocent II. Kasabay na rin ito ang pagkahirang sa anti-pope na si Anacletus II si Pope Innocent ang nagpatawag ng 10th Ecumenical Council o mas kilala bilang Lateran II. Dito nawakasan ang sisismo sa pinakamataas na posisyon ng simbahang katolika at ang pagpapatupad ng reforma noong 1139. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.